普羅政治，民聲起義。My Radio 二零一四。 好，歡迎大家收睇香港製造咁咧咩事啊。 喂，俾個大頭我淨係。咩事啊係啦，今日咧有我主持八神喺度啦，同埋有啊有機機，基基喺度嘅，咁咧就誒，聽講頭先咧啲點解無端端播啲咁嘅片？其實嗰條咧就係八十年代嘅天星小輪片嚟嘅，嗰條片咧有成有成粒幾兩粒鐘嘅，我哋諗住本來播咗成粒鐘咁啊算嘅，我哋就頭先坐喺直播室嗰度睇。頭先嗰啲係精華嚟嘅。係佢頭先嗰啲已經係精華裏面嘅精華，誒即係好似啲就喺晒頭戲院嗰十幾廿秒。啲戲院咧播啲 trailer 一樣，係啦，嗰啲 trailer 一樣咁樣 係啊，係啦。咁我哋播完之後咧，咁咁啊，大家就覺得，咦，講完啦，天星小輪啊嘛，咁樣嗯係咪先？咁前面嘅節目又遲咗完啊嘛，咁我哋，咦，好快咁就收工咯喎，咁講下講下。係咯， 即係已經可以已經已經可以賣廣告。阿峰唔該去廣告。唔係阿峰冇講過，阿咪都冇講過。係啊咁阿咪話佢推咪啊嘛，真係。好啦，咁誒係啦，我哋開始我哋 topic 啦。咁啊，今日真係講天星小輪嘅。咁誒、天星小輪其實都有嘢講，因為我想講咧就係話點解我哋講天星小輪咧？其實即係聽開香港製造嘅人咧，我哋即係都 sense 到其實香港製造除咗講香港嘅歷史啦、香港嘅 某啲情懷同埋一啲文化同埋一啲誒、呃、創造嘅嘢啊之外咧，咁唔係唔係唔係之外，即係嚟嚟去去都係呢幾樣啊。咁其中一樣就係一個情交通懷工具交通工具嘅情懷，咁有一批咧固定嘅 fans 啊嘛，即係巴士迷啊、有鐵路迷都有聽我哋節目嘅時候係，我哋點可以唔講小輪先係咪先？咁唔講嗱，講小輪點可以唔講天星小輪先係咪？識講一定講天星小輪。天星小輪咧，其實咧可以話係我哋誒、呃香港人集體回憶嘅一個 icon 嚟嘅。點解歷史咧？悠久啦，歷史悠夠久。平啦，係啦，同埋因為天星小輪咧，都我哋因為天星小輪都發生咗好多嘢嘅，係咪？嗯嚇咁、而誒、呃我同埋誒你誒知唔知道天星小輪咧係誒？ 俾國家地理雜誌 National Geographic Magazine 誒可列以係啦為人生五十個 National 必到嘅景點之一啊！咦，國家地理雜誌嘅英文係咁啊，我唔識嘅。係咪啊？係咪啊係？咪啊？同埋咧，嗱， 國家地理旅遊雜誌列為人生五十個必到景點之一啦。另一個咧就係美國旅遊作家協會 Society of American Travel Travel 識讀 Writers Writers 搞錯 writer 唔識讀評選為全球十大最精彩渡輪遊之首啊！即係兵器榜第一名啊！咁樣接做乜燈你整冧個台都可以你唔好嘈啦。 ？OK，明白。你下次要避免呢個問題。你可唔可以專心啲？你成日都 窒我嘅。我上個禮拜病就係俾你窒到我哦，好病。啦，好啦，好啦，好啦，你而家好翻得噶啦係啊。好啦，咁我哋繼續講啦。咁誒。咁咧，其實咧，我想講埋，我都未講完添。嗯其實除咗係集體回憶嘅一個 icon 之外，亦都係一個保育意識嘅開始嚟嘅。 嗯即係又記得誒、呃中環天星小輪嗰個碼頭拆嗰陣時咧，好多香港人突然間湧出嚟。但係之前喺呢件事之前咧，係冇咁多嗰啲保育嗰啲嘅，或者係通常都係咁集體回憶噶，我覺得你一話嗰樣嘢拆，啲人突然間好係啦熱衝衝去嗰個地方，就話：，唉、我一定要保育呢樣嘢咁樣。唔係咯，所以政府戇居嘅，你唔拆咪冇嘢咯，一拆就咁做，係咪先？唉，真係咁誒，我哋不如講少少天星小輪嘅基本嘅一啲資料啊好唔好啊？嗯，一 定係。等我一定係基基本資料啊，基本嘅係咪資料，咁就等我話啲基本嘅資料俾你聽啦。係咁咧以前其實誒冇未有，即係好少交通工具，咁即係啲人誒揸、車啊又好貴咁樣噶嘛。 其實咧咁講啊，未有天星小輪之前咧，溝女都難啲嘅。你諗下香香港一個住香港島，一個住九龍嘅時候咧，就要靠天星小輪，唔係好似而家咁成日有隧道過啊嘛。以前係搭誒嗰啲誒德橋啦，嚇誒、或者誒以前喺中環去筲箕灣，誒、或者中環去香港仔，咁咧嗰陣時就係坐啲木艇，我唔知係咪叫唔係哇啦哇啦嗰啲啊？ 哇啦哇啦係係啦，咁其實本身哇啦哇啦都係其中一個船嘅 friend 嚟嘅。係啦其中一個船嘅 friend，依間先，依間先，個係啦 logo 依係啦間先嚇。係啦，咁誒咁跟住之後咧，誒、咁後尾咧誒到一八七零年嘅時候啦，咁當時咧就有一個誒、波斯拜火教。嗯，好得意嘅，佢個名叫做咁咧，佢我都唔識讀，我都唔識我係啦真係唔識讀因為咧佢係誒一個 誒巴斯嘅商人嚟嘅，嗯即係巴斯光年啲 friend 啊，巴斯商人係啦，咁咧佢咧就以難民嘅身份咧，咁佢偷渡咧就去做廚師喎，偷渡嚟香港做偷渡嚟廚師，一書香港八五二年嗰陣時，係啦，咁咧咁佢就創辦呢個 九龍渡輪小輪公司，九輪渡海小輪公司。但係點解咁搞笑咧？其實佢偷渡嚟香港，但係佢無啦啦創辦咗間公司。可能中間有好多個 procedure 咧，咁嘅已經係散卻咗啦，已經。哦總之偷渡過嚟，唔知點樣揾到嚿錢，咁啊創辦咗九龍渡海小輪公司。可能嗰陣時創辦公司好簡單啫，搭幾嚿木。係咁，跟住佢就賣咗俾當時嘅九龍倉咯。 係啦，咁當時嘅九龍倉就收購咗佢啦。咁就誒，咁、因為咧當時誒嗰架船咧叫曉星號，咁咧誒，因為佢所有因為誒佢哋嗰度所有嘅船咧都係以星字背牌，即係好似嗰啲人係啦族譜咧，就係啊係以跟佢哋個名嚟排。係啦，佢哋有嗰啲船咧，有啲哇好多都係星字啊。係全部都係星字，而家都係喎係啊係啊，係啊咁全部都係星字輩嘅，咁所以咧五星日星佢就叫做天星 小輪啦。嗯，係啦，咁咧而呢、個誒。 啊，補充少少啦，其實嗰陣時嘅九龍渡海小輪公司咧，佢淨係做誒、呃尖沙咀同誒、呃同中環嘅來回嘅初期嗰陣時，後尾嗰啲航線先至搞到越嚟越多咁解啦，咁啊，咁其實除誒而家你見到嗰個尖尖沙咀嗰個天星水輪碼頭咧，係喺一九一一年先再重新修復咁樣去誒、呃變下變下就變咗而家呢個咁樣樣。同埋其實而家嗰個、呃、天星小輪碼頭咧，佢唔係第一個 天星小輪嘅地方咯，而佢嗰度咧誒，我上網揾資料嘅時候咧，佢就話嗰度已經係第六代添啦。哇！第第六代係啊，所以其實我哋手上嘅資料都有啲係乜地，係有啲。誒唔緊要啊。咁咧，但係喺最初期咧，誒、嘅天星小輪碼頭咧，其實係用茅草搭建而成嘅。 係咁咧，我哋就哦係喎，我哋有張圖㗎，係啊有個天星小輪碼頭，係啦，第一唔係係係呢個係呢個係。呢個啊咁呢個咧就係嗰陣時係最簡陋嘅，係用茅草搭建而成嘅。係。咁咧誒仲有個第一代嘅圖咁 唔係啊，哦咁因為誒咧，你嗰個咧好唔清楚，所以我揾呢個咗一個比你更清楚好啊好啊。咁咧就係咁，佢當時咧呢個就喺雪廠街啦，同埋干諾道中嘅海旁，雪廠街嘅盡頭，同埋干諾道中嘅海旁來回咁樣嘅。嗯咁咧佢當時咧有另外一張相咧，就係誒。 嗰陣時咧就嗰度咧係寫住往嗱，咁你見到誒 highlight 咗藍色熒光筆好嗰度咧靚。喎，係咪攞係 Photoshop 執過？咁佢嗰度咧咪寫住誒九龍咁樣嘅就咁係啊，但係嗰陣時啲人咧誒、就因為咧睇到呢張呢、個呢、個誒、即係本身熒光筆 highlight 嗰度咧，佢哋就以為誒呢度係九龍咯， 但係其實呢架呢個地方係即係你知誒啲鬼佬話睇到個 Kowloon 咁。係啦，啲外國人就以為啊係誒九龍啦，咁所以咧佢哋誒就成日都以為呢個地方係九龍，但係其實佢係往九龍咯。嗯咁因為嗰陣時佢佢哋睇唔到個往字，即係冇話 to Kowloon 咁樣噶嘛。嗯咁呢一個咧就係、誒、最早期嘅，咁誒、後尾咧就誒、演變咗做誒咁、但誒同埋咧初期嗰陣時咧 嗯，誒、唔係後尾後尾咧，後尾就喺演變演唔咗。係後尾到第二代嘅第二代，我哋直接係啦第二代咧就有相睇嘅。第二代嘅天星碼頭係點樣嘅咧？咁啊，佢嘅年份就係一九一二年至到一九五八年。咁佢真正嗰個地址咧就係怡和大廈附近一帶嗰度。嗯係啦，咁嗰度呢個咧就係誒佢誒即係咁轉啦，咁佢就呢個就係維多利亞式嘅設計嚟嘅。嗯。 係啦明白明白，但係我我睇清楚先。而家呢個我覺得有啲似而家呢個喎，呢、個真係。係咪啊？係嗱，咁據資料講啦，即係所謂怡和大廈附近一帶咧，其實咧即係康樂大廈咯。康樂大廈你知唔知咩嚟㗎？真係唔知啊嘛！唔知啊，唔知，即係唔知怡和大廈以前個名嚟嘅， 即係嗰嗰等中環嗰等誒誒郵政局局對面嗰度有好多圓圈圓圈窗嗰等嘢咧。哦以前叫康樂大廈嘅，咁哦樣怡和大廈附近一帶啦。咁誒維多利亞式啦，係啦。咁跟住咧就好快咧就去到第三代嘅天星小輪碼頭啦。哇，已經係彩色咯。係啦，天星小輪碼頭第就變咗彩色㗎啦。其實其實頭兩代都可能彩色，但我哋見唔到個彩色嘅相咁解啫。係冇錯係啦，咁咧呢個第三代嘅天星小輪碼 頭咧，其實係最廣為人識嘅，因為香港經濟起飛嗰陣時都係係呢個碼頭。呢個係邊度啊見證住呢個中環咯，哦舊中環中環誒誒舊嗰個天星小輪碼頭，我哋所謂嗰個頭先嗰個就喺愛丁堡廣場。嗱呢個就係愛丁堡廣場。哦，呢個係愛丁堡係啦，廣場。呢個愛丁堡廣場哦就係一九五八年至到二零零六年年嗰個嚟嘅。其實誒、呃我諗呢依家仲仲存喺香世上嘅大部分香港人都會誒係記得呢個咯 嚇、佢咁因為呢個就係、哦，我知啦，呢、個就係喺誒誒天馬南嗰度附近啊。唔係天馬南嗰度附近，呢、個係 I F C 誒唔係唔係 I F C，哦，sorry，係咪大會堂誒嗰個哦嗰個大會堂嗰度？係啦，嗰度嗰度就係以前話咩誒？ 之前保育嗰個地方啊係啦，就係、嗰個拆嗰陣時咧，嘈到阿媽都唔認得嗰啲咧，嗰陣時咧哦係啦。咁佢嗰個建築設計咧就以簡樸實用為主，你、嗯你睇到已經知啦，正正方方咁樣。咁碼頭上咧就設有呢個天星大鐘咁嘅，因咁咧跟住為佢個樣其實同而家咧誒中環碼頭嗰個好似啊，誒 所以我撈亂咗。明白個中英間先，我哋我哋我哋我哋講埋先，因為第四代咧，我我係冇第四代冇相，第四代係而家嗰個嚟嘅嚇、啊第四代我唔鬼放相，因為咧太過低 resolution，我揾嗰啲出嚟咧，嗯同埋而家都仲喺度啊嘛。第而家嗰個第四代咧，我覺得好核突嘅，講真，即係自從拆咗呢、個差唔個。多樣嘅咩？唔係嘅，佢第四代嗰個咧就懶係懷舊嘅，但係其實又喺度講講正正。其實我好憎啲建築物咧 係新淨得嚟，又要扮翻復古咁樣樣咧，係好、假嗰種。你真係估啊估晒佢啊嘛，係咪先？咁、就二零零六年開始至到而家嘅，咁、個地址咧就係明光街同民耀街交界。其實冇人識聽呢啲街啊，其實即係係港外線碼頭，即係你搭船去長長洲啊、誒、南丫南歪島啊嗰啲咁嘅地方嗰度啦，咁、樣。咁佢話模仿第二代碼頭就使用維多利亞式建築，唔怪得咁似啦。我真係我真係覺得好似就咁解咯。 頭先哦第二代嗰、個。哦，係喎，係喎，係喎。係啊，咁咧誒，其實咧，即係淨係睇碼頭都睇到唔少嘢，即係譬如誒、呃第三代咧就最為香港人熟悉，而且我哋曾經為咗第三第三代會有好多嘅嘅抗爭啊，好咩都好。咁啊，點解嗱？你睇下啦，睇多次嗱，你一睇一直睇緊第三代嗰張相啦。嗯， 有綠色有白色，係咪？即係除咗佢正正方方之外，顏色都好簡潔係好你知簡潔，好簡潔，好簡舒服。潔係啦，簡潔。點解會綠色同白色咧？我嘅知啦。咁你講啦。綠色咧，其實就係、誒、其實講白色先啦。咁白色咧就係、代表個天，係咁而綠色咧就係、代表個海。咁即係上天下海。咁咧就係、天星小輪咧就將天同埋海融合埋一齊嘅，係咪好有意思咧？ 你揾到嘅係咪咁樣嘅？我揾到嘅係咁樣樣嘅啊！突然間好叻叻豬添嘅我啫，不好叻叻豬，係啦。但係咁好好舒服咯，因為你望落去。嗯，同埋其實佢嗰個碼頭咧，嗰、個位咧， 誒、都係上面嗰一橛係白色，下邊嗰一橛係綠色咁樣樣嘅。同埋咧好搞笑，你睇下張相咧，我唔知係咪特登嘅。你睇嗰個船泊落嗰陣時咧，嗰、個綠色嗰個高度咧，係同嗰個碼頭個位嗰個綠色嗰個係差唔多，真係好似係喎係喎差唔多平排。我不過呢個未必係特登，但我咁睇咁啱咯我咧已經覺得係咁樣咯。其實 幾即係我都幾中意呢個碼頭嘅咁樣嚇。咁、除此之外咧，你見到咧嗰、個碼頭上面有個鐘樓咧，係嗰、嗰個鐘樓咧其實唔簡單，佢都有一段古仔咁樣嘅。咁我哋播一播嗰個鐘樓嗰個相先嚇，鐘樓嗰個相 係啦係啦，睇清楚呢個鐘樓個相，後面就係 I F C 啦。佢有咩係嘛古仔啊？鐘樓圖合啊？鐘樓圖合唔係呢個啊，鐘樓圖合係巴黎嗰、個，巴黎嗰個聖母院嗰、個，你啱啱去完嗰、個係咁咧就呢、個呢、個鐘咧就叫做天星大鐘，天星哇個名好老土定係覺得係咯，咁靚係啊嘅。英文叫天星大鐘咁樣，係係係 Big Call of 天星啊！係啦，咁呢個天星大鐘嘅資料就係點嘅？咁呢個係誒、呃、極 話話係極具價值嘅大鐘。咁誒、呃其實呢個鐘咧就係早年個比利時國王送俾英國怡和洋行東主嘅禮物嚟嘅，係係啦。咁之後咧就再轉贈俾天星小輪，啲有錢人都係咁啦。我送完嘢俾你，你係送俾人咁，係啦。咁個鐘都係要，因為外國人驚送啲鐘送鐘出嚟啊，係咪先？唔會有華人走去送鐘係咪先？嗯咁咧就送送咗誒俾天星小輪啦。咁鐘上面咧 就刻有一個生產年份，嗰、個生產年份就係一九五五年嘅。咁啱啦，同嗰、個誒、碼頭嘅個個誒起始時間都差唔多，一碼頭係一九五八年啊嘛。咁仲有嗰個鑄造廠咧，就係誒個名就叫 Whitechapel Bell Foundry Limited。 咁上面有標記就 Mears and Sting Bank 都唔知咩嚟，我專登講啲名出嚟。係咁啊，大鐘運作模式咧，其實咧就好似極係極似呢個倫敦嘅大笨鐘，就每十五分鐘報時一次嘅，嗯即係嗰啲咩噔噔噔噔嗰啲咧，好，但係嗰啲好好翻學啊，好似咧以前讀書。冇錯，係啦，以前讀書就成日咁啦啦啦，不過我都我都未但係其實咧，原來誒、呃我我睇過咧，有呢個鐘咧，誒都係提嗰啲誒 誒水手咧食飯。係咩？我唔係啊係，知，因為咧佢個鐘咧唔知係每個每到一點咁，跟住佢就響一次咁樣噶嘛。係啊即即係每到一個 hours 咁，佢就響一次嘅。嗯咁佢、就係、誒、都係即係都係一個 signal 俾啲水手話俾佢聽啊，你哋都夠鐘食飯啦咁樣樣咯。嗯， 夠鐘食飯。係啦，冇錯唔係呢呢呢啲鐘聲，其實我幾中意聽。不過如果多得滯，真係唔係啦。係係咁啦。咁咧就呢、個天星大鐘咧，其實係香港最後一個機械鐘樓嚟嘅。係啊咁、可惜咧，二零零六年尾咧就沿用咗四十九年嘅呢個鐘樓咧，就因為中區填海第三期工程同埋政府冇心保留下而遭清拆。係啦，嗯咁啊將並將佢同其他建 築廢料係啦，啊有個圖唔記得叫大家播，混在一起，以致無法。哇！你好讀喎，老好讀書喎你。係啊，唔係咁係真係真係混在一起喎、哦因為因為因為對我嚟講呢個呢、個呢、個天星。 嗯天星鐘樓同唔係想喊，天星鐘樓同天星碼頭嗰個拆卸，其實我都幾印象深刻嘅，因為我自己都我自己都喺誒、呃、現場當中。不過咧，嗰、個嗰、個情懷或者嗰個回憶咧，我哋休息一 part，第二 part 之後翻嚟再講好嘛？好啊。 Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Say yeah. 是重逢。 记住星期六晚上嘅十一点，各位亲戚朋友上嚟俾面，有恐怖有搞笑有你哋烽烟，冇错，我讲紧嘅系达仁在线，yeah。二四四零四零八八 My Radio 达仁在线，check it out。 大家好，我係鄭松泰。嗱，以後咧逢星期一晚嘅十點鐘，我都會嚟到 My Radio，嚟到鬱文踩場，同鬱文一齊喺度論證。記住之後嘅逢星期一、星期四晚晚上十點，黐住鬱文踩場，我哋喺鬱文踩場見。 咧就要啊誒幫手宣傳一個節目，就八月十七日禮拜日啦啊，就呢個普羅之友暑期流浮山海鮮一日遊。咁就係普羅之友啲會友啦，係嘛誒會員啊朋友啊咁樣，咁就喺呢個流浮山去食海鮮啊。 咁就都有啲行程喎，要平山博物館有咩睇啦？豐富海鮮午餐，跟住流浮山自由活動，又錦田鄉村俱樂部咁樣，會員一零八，非會員一一八，咁都抵啊，係咪？一日喎、大佬啊，連車連乘好似唔知。咁就誒嗱誒，我哋都 po 咗上網㗎啦嚇，咁啊大家就即係睇一個報名方法啦，係嘛？咁你可以將費用存入普羅之友嘅支票戶口， 咁啊寫明你個名、聯絡電話或者 WhatsApp 咧就傳至普羅之友熱線，咁啊電話六一二二八零二三，另外咧就傳真俾普羅政治學院，即係我哋呢度二四六七三九八八個傳真機，誒、查詢咧就可以打六八九零六九九零揾下 Yvonne 啊，OK，咁就普羅之友暑期流浮山海鮮一日遊。咁啊，呢個就純粹聯誼嘅啫，咁啊，誒，咁啊，大家可以踴躍參加啦。 本土粵文，曾卓文。 主持。大香港早晨，香港早晨，星期一至五朝早八至十，主持黃洋達、黃毓文、鄭松泰、陳四、譚仔、Christine、湯姆、雙傑。普羅政治， 民聲起義。My Radio 二零一四。 香港製造啊，第二節成日做乜淨係 fo- focus 喺八神嗰度咧？ 唔知咧，嗰部機可能喺佢特登唔呢度啊係因為佢特登嘅，推咪嗰兩個已經喺度整緊鬼臉嘅啦，已經係其實擺明恰你啦。係啦我覺得佢哋真係過分。哇好衰啊！我覺得好過分，推身為推咪，居然咧就舉起隻手指，舉中指喎哇舉中指添喎，哇！真係離哇！好啦，我譜。哋歡迎大家收睇翻第二節嘅香港製係啦，造啦。咁啊一齊喚醒香港嘅情懷係啦，啦。咁我哋咧誒繼續我哋講天星小輪嘅情係啦懷，嘅。係啦，咁啊正話咧，頭先第一節尾咧就講 到咧喺誒天星小輪嗰度咧，喺二零零六年嗰個有個叫做誒誒誒集體回憶啊、保育意識啊係嗰、個嗰、個咁嘅抗爭事件啦。其實其實我喺現場，我嗰陣時做緊記者啊嘛，因為嗯我就我就係、誒，我就係第一隊到場添啊嘅嘅嘅嘅傳媒人啦咁樣。即係零六年嗰陣時。零六年十二月嘅，但我唔記得幾多號啫。嗯咁 唔好意思啊，實揾得翻嘅，實揾得翻嘅。咁我我係我係直頭誒、呃我係代表亞視過去嘅，跟住咧喺嗰度咧就採訪嗰陣時係冇事嘅，即係嗰陣時係話誒誒係係收到風話就嚟拆啦咁樣，但係之前係冇乜音訊嘅，冇乜冇乜話誒消息話放風話拆，或者有消息都唔係太過留意到香港人，因為係好暗砍嘅地方嗰度播啊嘛。 好啦，咁跟住咧就收到風話就誒話、今日喂即係開始拆噶咯喎，咁跟住咪咪撲過去嗰度睇咯，諗住帶埋個 camman 咁樣去影咯咁樣。咁點知去到嘅時候咧，其實都誒、呃未係有啲咩抗爭事件嘅。咁我哋去到嘅時候，只係有啲人喺度反對啊，又剩啊咁樣。嗯其實有幾個嘢幾個我知我認識嘅社運人士咁樣樣啦。係咁咁跟住咧，我哋就發覺開始有啲唔妥，因為咧佢哋即係其實我嗰陣時先開始意識到嗰個保育係重要，因為佢哋大 大聲嗌嗰啲口號係咩咧？就話你政府係唔應該拆咗我哋嘅集體回憶嘅咁樣。 哦係啦，咁啊，大家鬥拆咯。但係嗰陣時係咪好好超多人喺嗰個誒嗰度？唔係好多人嘅啫，其實其實保衞嗰陣時保衞天星碼頭嘅係講緊得嗰廿零卅人嘅啫。嗯我我 Poly 有個導誒有個老師都喺嗰度，嗯係不過我冇叫佢，佢佢喺度俾人哋俾人哋夾緊嗰陣時，係啦，後尾先越嚟越嘈，跟住先我再打頂唔順啦，即係我對我對 cam 已經影唔晒，跟住打電話去電視台嗰邊啊嗰個老細話 call 多對 cam 嚟啦，大佬就係咁，即係我 覺得睇到嘅就係、喂，原來香港人係見到呢啲咁嘅事件嘅時候咧，嗰、個反應未必係想象中咁敏捷啊，嚇、所以咧我哋我我哋平時如果肯留意嘅時候，政府唔會唔做嘅，諮詢只不過係做得好好好低裝、好暗馬底咁樣樣啊嘛，咁、變咗我哋多多留意嘅話，可能會 阻止呢啲事發生咯。其實我真係覺得好可惜嘅，始終嗰個天星碼頭拆咗。嗯，好咁誒、呃我哋繼續講啦。咁其實咧，頭先咧有有好多好好善波力嘅嘢啦，咁我都會繼續講埋嘅。正話咧有，因為咧正話咧阿誒踢誒推咪嗰個就啊係啊阿咪咧就放誒、呃即係諗住放張相係一個天星小龍嘅 logo。其實係其實而家可以放翻出嚟俾大家睇。 冇錯。咁嗰冇錯個天星小輪嘅 logo 咧，原來都誒係咪都有啲特別嘅意思嘅？誒、都有特別嘅意思嘅，但係我唔見咗個資料。天星小良嘅 logo 有有有特別嘅意思，但係就佢哋都唔知去咗邊，佢哋都揾唔到嗰張相。係啦，係咩就揾翻啦。係啦，天星小良嘅 logo 咧係粒星嚟噶嘛，係啦。係啊咁咧其實咧，因為誒點解係粒星咧？因為咧誒，頭、先正如你話齋咧，嗰、個嗯誒、 誒波斯拜火教教徒多啦布茲諾布茲嘛，咁得啦得啦咁咧佢佢佢即係佢一直資料都冇講佢係咩人，總之係一個外國咦？喂，人。佢個名叫哇啦，咁佢係咪就係即係以前就叫哇啦哇啦嚇？所以可能係啩，我估嘅咁跟住係都有可能有咁嘅可能啦，係啦嗯咁咧佢因為信奉呢個教啦，其實呢、個呢、個係因為呢個係傳說中咧嗰、個東誒誒誒聖經個古仔咧有個話誒。 耶穌有個東方三博士，跟住就就去誒獻啲咩沒藥啊膏係咁樣噶嘛，咁啊其中一個博士就係信奉呢、個都係呢個拜火教嘅咁樣。咁、拜火教嘅人咧，佢哋咧就會覺得誒、呃星星同埋月亮係一啲好好好靚嘅嘢啦，咁樣或者好哦係崇高嘅嘢，所以咧佢哋就都係要用翻星呢樣嘢嚟到做做主題，所以就先改名做 Star Fairy 咁樣啦。哦係啊，至於原來係中文 咁點解有個天字，我就唔知啦。總之咩咁？係個因為 係咪就係頭先咁講話佢天同個海合二為一咁樣？係啦，我諗係係啦，天海合一啦，咁樣係咯，就上天下海啊嘛。上天下海咧，咁即係佢係咪佢哋個即係本身諗住可以飛天嘅嗰架船？誒咁又唔係，即係話誒船係連接天同海中間嘅一個、嗯一個橋梁咁樣，或者物件物件啦，whatever 咩都好啦，咁嗯係啦。咁誒誒，至於咦，我頭先想我頭先想講咩頭先跟住你就 誒講話係啦嗰啲有個星字咯。係啦係啦，頭先我哋都咁啊所以咧講過話，誒、本身呢個天星小輪個命名咧，就係、因為佢誒啲船咧全部都有個星字，哦，係調翻轉，應該話因為天星船，哦，啲船全部都係啊星字啲船有個星字，所以佢先叫天星小輪嘅。咁可以翻翻嚟我哋嗰度先嘅。係啦咁誒咁例如有嗱，而家例如咧誒啲曉星號啦，就係 曉星號係咪啊？係啦曉星號啦。係啦，曉星啦、銀星啦、熒星啦、神星啦、輝星啦、 夜星啦、北星啦、日星、五星啦，好多星其實嘅。真係好多星。係啊，好多星嘅，嗰啲嗰啲英文就唔講啦，因為太複雜啦，嗰啲英文係對我嚟講。咁所以其實誒、呃除咗咁，唔知係咪就係因為咁咧，所以佢哋都誒、呃邀請咗啲明星咧去坐佢哋嗰個小輪。哇，係咪誒就係帶得啊，好好完美地放到係啊！咁咧佢哋咁咧都有好多明星誒、呃 坐過間小輪嘅，咁係就例如嗱成龍啦同楊利偉啦，咁呢個係許鞍華係咪啊？好似係喎，係啦睇嗱佢睇黑超我真係唔敢肯定，呢個呢但係睇個輪廓就似許安華。呢個咧就係誒二零零三年嘅時候咧，咁誒楊利偉誒啱啱誒首位航天員啦，上咗誒太空月球啊， 上咗火星，啊唔係上咗月球。係啦，咁跟住之後咧，咁誒佢同誒到訪香港嘅時候咧，咁咧佢就上咗嗰架船啦，嗯咁跟住我哋咧可以睇下第二張。 就係咧，誒你睇下呢個好得意啊！呢個咧係啊，好就係得意啊！芬蘭嘅聖誕老好得意人，啊！好高芬蘭嘅音，聖誕老人咧喺二零零三年。就坐天星小輪係啊啊，就坐天星就由維港啊，我覺得好就睇下我哋開心香港維多利亞港幾咁靚啊！係啊，我覺得好開心。我都覺得好開心啊！跟住之後咧，誒、嗯你睇，哇！呢仲得意啊！誒呢個要睇呢張住，我哋要睇下霍金，係啦，霍金，霍金都錯過。霍金都坐過天星小輪，咁佢咧就係喺 誒著名嘅物理學教授啦，咁應該好多人都知道嘅。咁咧、呢個咧就係佢二零零六年嘅時候咧就嚟香港，咁就坐呢架天星小輪嘅。咁咧仲有咧阿才子咧。誒、都都邊個坐才子十哦十啊 係啦，阿十八才子咧十都九才子都坐過嘅，咁誒其實我唔覺，我識佢，我唔敢亂講。即係阿才子、才子、才子先生陶傑啦，同埋係誒傳媒人劉天賜先生咧，係咁佢哋都喺二零零六年咧誒就搭過天星小輪嘅，咁咧。我相信佢哋好少搭嘅呢呢啲佢啲 class 嘅人，哦多數揸車都好咁樣，但係佢哋搭都好嘅。咁其實除咗誒呢啲名人 搭過天星小輪之外咧，都仲有另外一種名人呢個都係搭過超級名人啦呢。個真係超級名人，你睇下佢幾霸氣阿多咁山嚟樣。多先生，佢喺我心目中佢姓丁嘅，啊係啊，佢未改名之前係姓丁，叫丁力係嘛？佢叫丁。丁，其實佢唔係未改名之前，係佢本身係叫哆啦 A 夢。佢本身姓多嘅，後尾姓係啦丁，佢本身後尾再姓姓多拉翻多，丁係佢藝名啫。係啦係係啦，丁力佢。咁呢個咧就係誒二零一三年 上年啊，嚇上年嘅就係呢個。呢個係上年咧，誒咪喺誒維多利亞港誒，即係誒海港城門口咧，咪有一紮叮當係 嗰陣時咧，咁佢就應該係宣傳啦，咁咧就誒係、坐呢個天星小輪咧嚟呢個尖沙咀碼頭嘅，咁我哋有另外一張相都係阿阿當。其實我覺得係喎，其實我喺度諗咧，佢上船嗰陣會唔會噔噔噔噔，每一個上船噔噔噔噔咁，同埋會唔會拎出啲法寶咧嚟到去？神奇天星小輪咁樣。 真係拎出啲法寶嚟到去坐天星小輪。咁咧，其實阿阿丁阿阿丁咧，阿丁一個丁生一個人咧係坐船咧，真係唔夠霸氣。好寂寞㗎，佢咁樣，應係啊係咪有大雄啊？你唔係話我聽有大雄啊嘛？最霸氣咧就係佢哋啦， 係啦，哇佢哋幾多成扎爬晒去天星幾多小輪，熊貓。正到。嗱呢一個咧，仲要你睇唔睇到啊？側邊咧嗰啲船長都係天星，係喎係喎都係熊貓嚟㗎。好搞笑啊！呢個咧就係誒最新啦，就係誒啱啱最近係最四四五近月千幾隻熊貓啊千六嘛，隻而家熊貓 PMQ 嗰度啊係啦，PMQ 嗰度誒好似搬咗啦已經，唔知啊又搬咗啦搬咗去第度。你睇下佢哋仲要排隊上哇，船好，虛冚喎！但係我好疑問佢哋咧嗰個八達通 放喺邊？放喺個屎忽度，但係好搞笑，因為咧呢個係呢誒呢個咧就係佢哋係全部咧啱啱好入晒個閘嗰度。 其實咁樣睇咧，我覺得熊貓咧係有秩有有秩序過啲遊客嘅。啲遊客咧多數都係唔識排隊啊，唔會好，係啊唔係佢哋都唔係排隊，但係起碼唔會亂七八糟咁樣啦，係咪係啦先？你睇你睇下一個坐跟一個滿晒幾有次序、幾有秩序，係咪先？勁乖咯！佢哋咧誒唔會咧，好似嗰啲人咁咧誒霸位咧，即係係拱人哋坐開咁樣。係啦，唔好似阿咪咁啦，真係。因為咧誒、其實誒、我哋講翻誒咁熊貓咧，咁佢哋好有秩序啦，即係誒、即係 呢度咧就冇分話啊誒、有咩人啊先可以坐到咩等咁樣，其實佢哋咧就冇嘅。咁咧其實佢以前真係好得意，一個一個。好得意啊！真係好得意。咁咧係以前咧誒 喺誒日本佔領之前咧，其實香港咧就分種族嘅，咁咧、可以翻翻嚟睇翻我哋先啦。嗯睇返我哋個咁咧樣先誒、香港咧就係、分種族啦，咁咧中國人咧 就唔坐得頭等嘅。華人與狗嗰啲啊，係中國人唔坐得頭啊等，淨係俾英國人同埋外國人坐頭等嘅啫。我以前咁樣有分等級嘅，係啊，係即係好，即係以前可能比較重啲階級觀念咁樣。嗯咁、到誒、呃日軍佔領咗之後啦，咁就 變咗就唔係種族歧視啦，而變咗係貧富懸殊咁。即係你着得光鮮啲啊，有錢啲啊，咁咧你就可以坐頭等咯。但係都講緊好平嗰啲船費，但係點解都會咁種族歧視嘅咧？其實 誒、我都唔知啊，咁但係咁可能頭等就好似而家咁樣係誒有冷氣咁樣咯，咁可能係個幾咁樣嘅。啊，咁跟住之後咧。跟住之後你話跟住之後咧，誒咁嗰陣時嘅三等咧就係嗯冇誒，即係可能冇二等嘅，就係得三等。咁嗯你誒窮啲嘅，咁咪坐三等咯。咁三我等就啲窮 L 一定坐三等㗎。咁三等咧就誒冇得坐嘅。嗯三等咧就即係係企嘅企位，咁咧好得意㗎。咁嗰陣時咧係有人咧 誒、即係嗰啲就係企位，即係乜嘢人都有嘅。有人喺嗰度賣牛雜啦，嗯有人喺度畫畫啦，嗯，有人誒畫畫個船係啊，揈啊揈啊有人表演啦。嚇。係啊，即係總之佢係誒，總之啲人係咩其實我覺得類型嘅幾得意喎都幾嗰陣時好得意咯點點。解而家冇嘅咧？係咯，其實都我想我覺得，畫畫，我覺得得意喎。因為真係誒有啲人係會坐喺角落頭，即係畫下啲誒人嘅 誒面面觀啊嗰啲。哦，對哦，唔係啊係喎，而家啲人可以自發性咁做啊，又唔係犯法嘅。嗯，畫畫不過唔好收錢啫嘛。係咯。同同埋咁誒，同埋啦，以前啦，誒維港嘅水質咧就好好多啦，好過而嗯家，而家咁污糟。以前咧喺天馬艦咧，其實係誒。 會定期啦，即係你間唔中你都會見到有啲有十幾隻海豚，但係應該係好早期嘅，嗯，係啦咁嚇維港會嗰度唔係會天馬艦。哦天馬啦，係啦，見到啲海豚，咁咧嗰陣時海事處啲小艇前面咧，咁誒、呃即係間唔中都會有啲誒、呃海豚喺度誒，即係跳嚟跳去咁樣嘅。嗯咁咧、就係標誌，其實即係啲海豚都代表咗香港，咁就代表香港係一個自由自在 嘅地方咯。都會自由自在嘅都會。亦都會嘅 Metropolitan City，我唔識係啊泰文，所以我講緊英文啊，唉，sorry。係啦，就係、就係、咁樣樣咯。哦，不過咧係多謝你嘅資料好詳盡。咁最近咧，其實咧喺呢個天星小輪咧，都都有誒喺喺唔知五月定六月都有啲變動，嗯即係有啲有啲政有啲策略係改咗嘅，就係、 就係咩咧？就係我咧誒停用嗰個硬幣收費嘅閘機啦。幾時開始㗎？係由今年嘅六月三號開始嘅，嗯咁而家咧就係可以用八達通去支付個船費啦，同埋咧誒，你都仲可以用嗰啲自動找換嗰啲誒，即係 換，即係你入咗個 console 去之後咧，你就可以誒、跌咗一個綠色嘅幣出嚟。嗯，誒，但係好似禮啊有又仲有嘅咩？有嘅，而家嗰個仲有。係其實嗰個咧誒喺譬如好似好。似深圳地鐵咁樣嘅。其實係嗰個係好㗎，因為咧你喺書展啦或者漫畫展嗰陣時咧， 誒咁咪一定好多人搭船㗎嘛，即係嗰啲展覽有展覽嘅時候咧，好多人搭船。咁咧嗰啲時間咧，你最好一早出發之前咧，你就買定嗰啲 con 先。啊咁咧，因為所有人多數都會揀排八達通，佢哋唔會入嗰啲 con 㗎嘛。哦，嗰啲反而少人啦。係啦，咁嗰度咧就係會變咗係一條 shortcut 咯，所以我成日哦嗰陣時咧，我搭船翻工咧，一遇到嗰啲展覽咧，我就會一早買定啲 con 先嘅。嗯。咁我就一放工，咁我就 可以行嗰條 shortcut，我又早啲入到船咁樣咯。哦，唔怪得你咁早，因為咪咁熟悉嗰度啦。係啊我好耐冇搭喎，我自己都。嗯，明白明白。好啦，咁其實咧，今日咧嗰個我都覺得差唔多。你你唔係仲有嘢講嘅咩？我我冇啦， 我冇啦，我冇嘢講噶，你有冇嘢講啊？我冇，我我冇啊！我冇啊！啊，佢哋圈我啊！咁你圈我咩？我你圈我啊！你圈我我仲有嘢要講喎。哦，咁你要講咯。啊，係喎，你仲有嘢講喎。嗱，你講啊。係啊，我仲有嘢講啦。咁呢個咧就係、誒。 咁咧暑假咧，咁梗係要開心一齊去玩啦。咁暑假有啲咩好做呢？暑假咧普羅之友咧就有一個叫暑期流浮山海鮮一日遊。咁咧就會喺嚟緊嘅八月十七號，即係下個星期日啦。嗯咁九點半至四點鐘咧就誒、 可以有誒、呃有行程咧，就有去平山博物館啦，有豐富嘅海鮮午餐啦，誒、流浮山嘅自由活動啦，同埋去錦田鄉村俱樂部嘅。咁如果咧有興趣嘅朋友咧，誒、就可以報名嘅。咁報名會員咧就係、誒、即係普羅之友就係一百零八蚊，咁非會員咧就一百一十八蚊嘅。咁我到時都可能會考慮下去唔去嘅。係咪啊？係啊你去就好多人去噶咯喎。 OK，其實呢個 topic 可以 off 嘅。 OK，好啦，我 哋都係啦，咁如果 off 有啦興趣嘅就可以誒、呃即係打電話上嚟普羅之友熱線嗰係咪啊？度查詢。個熱線係幾多號啊？個熱線咧就係、誒有 WhatsApp 嘅有 WhatsApp 就傳真去，誒、查詢可以打俾 Yvonne 哦六八九零六九九零嘅，係啦好啊係啦。咁如果咧大家想知多啲咧關於我哋香港製造嘅 資料啊，或者咧想我哋有啲咩 topic 講啊，咁咧就記得咧上去 Facebook page。記得上 TVB 分嘅，記得上我哋 Facebook page 嗰度。係啦啊唔係唔係唔係 group 嗰度。我上上係啦 Facebook 嗰個 group 嗰度，係啦就係香港製造 at myradio.hk，、或嗯者咧誒、你可以喺上面打 www.facebook.com 斜動 groups 斜動 Hong Kong May，係啦，係啦，咁就或者記 download 個 app 啦。啊，唔係啊，唔好意思啊，download 個 app 就係你講 My 咩 Radio 嘅係 app 啫。啦係啦，咁誒你你就可以誒，咁你快啲 create 誒整一個 app 出嚟啦。哦好咁啊香港咧誒製造就記得將我哋嘅節目 share 俾你身邊嘅朋友啦，同埋係 like 下我哋，又或者想講啲咩 topic 啊，有啲咩 topic 有興趣啊，你哋都可以同我哋講嘅。喂，各各位聽香港製造嘅人，講真嘅，即係呢排呢啲 YouTube TV 唔知做乜事 咧，大家唔係啊，上 share 翻啊喎，唔係啊， share 唔係因為咧上一次咧你唔喺度嗰集啦，跟住我哋個 rate 又上翻去千幾，但係咧係啊，我喺度嗰集就跌翻啊嘛又跌翻去五，百我幾明白個原因所在啦。好啦，我下集唔做啦，好係咪咁啊？啊，哈哈好啦好啦好啦，係啦，咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，我哋而家去搭船翻屋企啦，好啦，拜拜。拜拜。